че от позитивната новина за дадения статут на Алекс Тоцки, млад руски гражданин, който изразява вече повече от година пълно несъгласие с политиката на Кремл и войната на Русия срещу Украина, към един доста по-оплетен случай. Този на неговата сънародничка Ирина Дмитриева, също е едно от лицата на руската опозиция, която която получи статут в България а, или поне позитивно решение по нейния доста по-сложен казус, тъй като той е свързан и с нейната дъщеря, която при пристигането им в България е непълнолетна, сега вече е пълнолетна, ако не бърка. Ирина. Не, все още. А, здравейте. Благодаря ви, Ирина. А, бих искала да говоря на руски, ако може, Разбира заради се. Вилия е тук. Да. <clears throat> <clears throat> А, да, история э, двух положительных решений суда а, э, завершена. 5 июля было вынесено решение Верховным судом о том, чтобы пересмотреть или вынести новое решение э, Державной агенции. А, вече имам положительное развитие на 5 июля э, Съдът се произнесе, че трябва да бъде преразгледано от страна на Държавна агенция бежанците, моето дело, случая, но э, остается большое количество вопросов э, к Державной агенции. Ну, остават все още много вопросов към Държавната агенция. А, могу сказать так, что в решении Верховного суда большая часть э, текста посвящена э, нарушению страны ДАП, который разделил на два производства наши э, да, на, на, наши дела, моей и моей дочери несъвершеннолетней. Голяма част от решението на съда всъщност разглежда грубо нарушение на процеса на разглеждане на нашите молби, на мен и на дъщеря ми, които бяха разделени. Двата процеса бяха разделени. Моя дочь приехала со мной, потому что она моя дочь, а не потому что она политический беженец. Моята дъщеря дойде с мен в България, защото ми е дъщеря, а не защото е политически преследвана. А, но, тем не менее, э, несмотря на решение Верховного суда, по-прежнему продолжаются административные суды отдельно по моей дочери. Ну, независимо от решението, вече упоменато от Върховния съд, разглеждането по-отделно на случая на моята дъщеря и на мен все още е факт. Да, это очень абсурдная ситуация, которая <clears throat> делает э, перспективу получения документов э, очень размытой и отдаленной. И тази реально абсурдная ситуация фактически прави е, э, надеждите ни за положителен резултат на разглеждането на нашите случаи доста размита, доста абстрактна. Сега, ако мога да се опитам да си го изясня и за себе си, и за слушателите ни, а, за вашата политически опозиционна дейност и на територията на Русия, и сега вече в България, няма съмнения. Вашата дъщеря е непълнолетна, или най-малкото е била непълнолетна при пристигането. А, има ли има ли опасност от едно плашещо сравнение. Вие получавате а, право на пребиваване в България, а дъщеря ви е изпратена обратно в Русия, нещо, което се случваше с а, украинските деца от територията на окупираните украински територии, разделяне от техните семейства и така да се каже спасяването им в кавички от Руската федерация. А, <clears throat> нет, здесь абсолютно история, противоречащая всем нормативным актам международным по, <clears throat> по защите беженцев. Тук э, става дума за история, която абсолютно противоречи на всички нормативни актове за а, защита на беженци. Когда я обратилась за прошение, с прошением о беженстве, моей дочери было 13 лет. Когато се обърнах с молба за предоставяне на беженский статус э, Ваштелян беше на 13 години. А, державная агенция приняла мое обращение, только мое обращение. Моя дочь автоматически числилась как э, представитель моей семьи. И тогава в Държавната агенция по беженците приеха одно единственное заявление от моя страна, като дъщеря ми се приемаше за член на моето семейство. Затем ей исполнилось 14 лет, и державная агенция сделала два производства вместо одного. Но когато дъщеря ми навърши 14 години, се оказа, че Държавната агенция по бежанците вече е започнала процесуална работа по отделно дело за Ирина, отделно дело за дъщеря й. И а, в, в конце июля месяца моя дочь попала в кризис а, по здоровью, потому что она болеет генетическим заболеванием. А, ей а, требовалась профессиональная специализированная помощь которую болгарские врачи, э, я им очень благодарна, оказывали изо всех сил. И э, така се случи, че э, през юли дъщеря ми, която има рядко генетично заболяване, изпадна в криза, получи нужда от спешна медицинска помощ и искам да благодаря на българските медици, които реално спасиха, свършиха всичко, което си искаш от тях да. Но има ли тя документи, ако трябва да, примерно, да се лекува в чужбина, тя може ли да отиде? Е, невъзможно. Дело в том, что э, е, у меня е, дочь страдает таким заболеванием, которое ну, очень редко встречается в Болгарии. И система, она не э, очень развита в отношении помощи таким больным. И именно тук е проблема, че примерно в отговор на въпроса дали би могла тя да замине на лечение в чужбина, не може да замине, и това при положение, че доколкото става дума за рядко заболяване, в България няма развита система за лечението конкретно на това заболяване, което във всеки един момент може да се обърне в проблем. И поэтому в случае, если бы все стало бы совсем плохо, э, не знаю, чем бы могло это кончиться, потому что документов на выезд из Болгарии у нас нет. И за това, ако не, не дай Боже, нещо лошо стане, аз наистина не знам как всичко това ще свърши, защото тя няма, нито тя, нито аз, в случая Ирина, право на, да напускать пределите на Болгарию на данный момент. И я бы рассматривала наш случай как прецедент, который отражает а, абсурдность э, всей системы. И несмотря на то, что решение судов четко формулирует нарушение державной агенции процессуальных норм – Тем не менее, ситуация не меняется, ничего не происходит, Държавна агенция работает в прежнем режиме. И аз искам специално да обърна внимание на това, че независимо от наличието на решение на съда за установяване на нарушаване на процесуалните действия по разглеждане на молбата за, беженство, за предоставяне на беженски статут, при това допълнителното разделяне на Двата случая. Двата случая на майка от дъщеря, която те видим, че все още, макар и от 14 години, не е самостоятелна. Да още повече с отгледна точка на реално заболяване, което всеки от момент, не дай Боже, може да възникне проблем. И въпреки това, Българската агенция по бежанците продължава да си разглежда случая, както си е било на две отделни части, независимо от наличието на решение на Върховния съд спрямо тяхната работа. Апелът ви, посланието ви? Призвайте. хочешь призвать? Какво трябва да се случи според вас? А, на мой взгляд, необходимо э, а, сделать э, большой анализ действий э, и вообще политики Державной агенции за беженство Според мен е необходим голям подробен анализ на дейността на Държавна агенция по беженците. Очень бы хотелось обратиться к депутатам парламента, а, чтобы те инициировали а, какие-то действия, э, необходимые для того, чтобы э, подвергнуть сомнению компетенцию на, на данный момент руководства этой, этой държавной агенции. Включително бих искал да призова депутатите да предприемат някакви действия, ако възможно и трябва за да се обърне внимание на некомпетентната позиция и управление на Държавната агенция към момента. А, ну, вообще, если можно, я бы хотела еще немножечко, чуть-чуть, если будет такая возможность, сказать что-то, нет? Все. Одна минута. Хорошо. А, я выступаю в данном случае не только как беженец, я еще являюсь членом организации «За свободную Руси». Я хочу сказать, что факт заключается в том, что мы, объединяя беженцев, не знаем ни одного случая одобрения державной агенции а, запроса на убежище. На мой взгляд, эта ситуация ненормальная. Э, просто истинката финал да кажа като представител на въобще организацията за свободна Русия, че реално все още окончателен резултат за бежанец, е, завършен до края по всички документи, няма. Да, но Александър Стоцки е у нас изключение. Който чака се още да са практически документи. <laughs> Така ли? Да. Добре, т.е. и двамата се прави. Алекс има позитивно решение, но все още чака документа си. Ирина Дмитриев с един много сложен казус, който обаче отправя още повече въпроси към Държавната агенция за бежанците и пак ще кажа, отворен е ефирът на Хоризонт за тях. Много ви благодаря. Ирина Дмитриева, руска опозиционерка, една от организаторките на многото демонстрации срещу войната, която Русия води срещу съседката си Украина и в България. И Алекс Тоцки, благодаря, благодаря. на Вили Балтаджан за превода.